واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار shubha يقيلي pili katika shubha za ونسيما قوله صلى الله عليه وسلم وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ونسمع مبتدعه كل سي بدعه كل هابا نينو كل هل يني كلا كيتو او بدعه زوت ونسمع نينو كل انتم اللي بيسمع وكل بدعه ضلاله نسمع هي كل هابا haienei bid'a zote. Hoja yao wanasema dalili dalili yao wanasema Allah subhanahu wa ta'ala yakul katika suratul ahqaf tudammiru kulla shay'in biamri rabbiha faasbahu la yura illa masakinuhum kadhalika najzi alqauma almujrimin Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala alipoangamiza Ad kaumu Hud akawapelekea upepo mkali ukawaangamiza hao Ad sasa wanasema upepo ule haukuangamiza watu wote haukuangamiza kila kitu kuelezea kwamba kul haina maana ya kila bidhaa lakini ahlu sunna wal jamaa wanasema hapana kul katika aya hii pia ina maana ya kuenea kila kitu fi qawlihi ta'ala tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha hii kul hapa pia inaenea kila kitu kama vile kulla bid'atin dalala kila uzushi ni upotevu alimamu tabarani fi tafsirihi anasema قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها قال عني بقوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها قال عني بقوله هذا القول أو هذه الآية أي كل شيء أرسلت إليه أرسلت بهلاكه kila kitu ambacho upepo ule ulipelekwa kukiangamiza kula shay'in ursilat bihalaki kila kitu ambacho upepo ule uliamrishwa kukiangamiza ukakiangamiza walidhalik lam tudammir hudan wa man kana amana bihi kwa hiyo upepo ule haukumwangamiza nabii hud na wale waliomwamini lakini kila kitu ambacho umeamrishwa upepo ule ukiangamize ulikiangamiza kuonesha kwamba kulla hapa ni ya umum vile vile vile vile kulla bid'atin dalala ni kila uzushi kadhalik al-Imam al-Qurtubi fi tafsirihi al-Jami' li ahkami al-Qur'an fi hadhihi al-aya tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha qala ai kulla shay'in marrat alayhi upepo ule uliangamiza kila kitu ulichokipitia kina nani mirijali adin wa amwaliha wale watu wa ad wote waliangamizwa na mali zao kwa hiyo ni kila kitu upepo ule uliokipitia ulikiangamiza kul ni ya umum kadhalik wanasema fi qawlihi ta'ala أما السفينة فكانت لمساكين في الأرض سفينة للكوى lila watu مسكيني katika ardhi sasa watu wale kulikuwa na mfalme akilikamata kila jahazi kila jahazi mfalme yule akilikamata kwa kulinyang'anya jahazi hilo sasa wanasema kila pale haina maana ya kwamba kila jahazi kuna majahazi mengine ilikuwa hayanyang'anyi ahlusunna wanasema la kila jahazi lililofaa lililozima walikuwa wakiliteka na kulinyang'anya alimamu al katika tafsiri yake anasema hivyo wa kana waraahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba walikuwa mbele yao kuna mfalme akichukua kila jahazi analinyang'anya alimamu al yaqul وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صحيحة غصبا kila jahazi ambalo lizima analichukua kwa kulinyang'anya kwa si kila jahazi bovu ah kila jahazi lililozima kuonesha kwamba kul ni ya umum vile vile kwa hiyo hawana hoja kabisa katika hiyo kul kul ni alfa min alfadhi umum ni katika matamshi ya kuenea ahlul lugha wanasema hivyo idhan inabaki vile vile tudammiru kulla shay'in biamri rabbiha faasbahu la yura illa masakinuhum kadhalika najzi alqawma almujrimin Sheikh ulislam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika kitabu chake Iqtida'u Sirat almustaqim يقول لا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة الكلية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة فيقول ليست كل بدعة ضلالة شيخ لسان سمع سي حلالي إيش معنى سي حلالي ني حرام ني حرام كويوت kukabili maneno haya mtume wa sallam ambao ni kulia ama jamia yanayoenea kulla bid'atin dalala si halali kwa yoyote kuyakabili maneno haya na kusema sio kila uzushi ni upotevu sio halali la yahillu li ahadin an yuqabila hadhihi alkalima aljamia alkulliya min رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة فيقول ليست كل sio halali mtu kusema hivyo kumkosoa mtume صلى الله عليه aina hiyo ثم قال فإن hadha ila mushaqi الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب منه إلى التأويل kauli hiyo yao kumpinga mtume iko karibu sana na kumpinga mtume na kumkhalifu mtume saa sallam kuliko kufanya taawili zao kauli hiyo ni kumpinga mtume sallallahu alaihi wasallam na nini nini malipo ya kumpinga mtume يقول الله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب hayo ni kwa sababu wao wanampinga Allah na mtume wake na mwenye kumpinga Allah na mtume wake Allah adhabu zake ni kali halafu anasema Sheikhul Islam tena katika iktidau sirati almustaqim kauli yao hiyo ya kusema si kila bid'a ni upotevu kauli yao hiyo inaiangusha hadithi hii ya mtume inafanya hadithi hii haina thamani haina faida yoyote ambapo mtume ilikuwa kila salatu aljuma kila khutba ya juma akiisema hadithi hiyo wa kulla bid'atin dalala wanaposema si kila bid'a ni upotevu wanaiangusha hadithi hii inakuwa hadithi hii haina faida yoyote ambapo kila aljuma mtume anatoa khutba anaisema hadithi hii kwa hiyo ole wao ole wao wazushi kutoa kauli hiyo na kumkana mtume sallam na kumkosoa mtume sallam wajue kwamba wanampinga mtume na pia wanampinga Allah kwa sababu ni wahyi min Allah wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha alhamdulillah rabbil alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاته وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد shubha nyingine ya tatu wanaosema na kudai mubtadia ni jamu alqurani alkarim kukusanywa qurani tukufu baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam wanasema kwa nini qurani imekusanywa wakati mtume alipokuwa hai mtume hajaikusanya Qur'ani tukufu masahaba hawa makhalifa wake ndio wameikusanya ndugu zangu waislamu jamu alquran alkarim iko thalathu marahi kwanza katika wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam mtume hajakusanya Qur'ani tukufu kweli katika mahali pamoja sababu ni kwamba masahaba walikuwa wakihifadhi walikuwa wanahifadhi kila aya wanaofundishwa na mtume wanaihifadhi walikuwa na quwwatu dhakira wa suratu alhifdh masahaba wa mtume saw sallam hakukuwa na haja ya kuiandika lakini pia masahaba walikuwa wakiandika Qur'ani hiyo katika ngozi katika makuti ya mitende katika mawe yale mapana walikuwa wakiandika Qur'ani hiyo tofauti tofauti katika ngozi. Hakukuwa na vielelezo, hakukuwa na vyenzo vya kuandikia, ala za kuandikia hakuna. Wakawa wanaandika katika ngozi, katika makuti ya mitende, katika mawe yale mapana, kila mahali wanaandika. Zama za Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, hususan mwaka wa 11 au mwaka wa 12 wa Hijra, ulitokea mauqiatul Yamama kuna baadhi ya makabila ya Waarabu walirtaj baada ya kufa Mtume wa sallam wakatoka katika Uislamu. Abu Bakr ni Siddiq radhiallahu anhu na masahaba wengine wakapigana nao vita, zinajulikana hurubu ridda. Katika vita hiyo masahaba wengi waliohifadhi Qur'ani waliuawa. Umar bin Khattab radhiallahu anhu akamshauri Abu Bakr ni Siddiq radhiallahu anhu kwamba jaribu kuikusanya Qur'ani Qur'ani inapotea waliohifadhi Qur'ani wameuawa wengi na huenda wakafariki wengine tujaribu kuikusanya Qur'ani mahali pamoja Zaid ibn Thabit walikuwa ni katika waandishi wa wahi wa Mtume SAW sallam anasema tatabba'tu alqur'ana min al'usub واللخاف rijal fa ajma'uhu faajmauhu fi makanin wahid asema nilifuatilia fuatilia Qur'an faajmauhu min al-usub wal-likhaf wa suduri rijal ikawa naikusanya Qur'ani kutokana na hizo hizo ngozi zilizoandikwa e, makuti ya mitende katika vifua vya watu masahaba anaikusanya Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu kwa hiyo ikakusanywa lakini sehemu tofauti tofauti katika zama za Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu khalifa wa nne wa mtume sallam anasema a'dhamu an-nasi fil masahif ajran Abu Bakr rahmatullahi ala Abi Bakr huwa awwalu man jamaa kitab Allah watu wenye thawabu nyingi katika masahif ni Abu Bakar Allah amrehemu Abu Bakar yeye ndiyo wa mwanzo kukusanya Qur'an rahmatullahi ala Abi Bakar huwa awwalu man jamaa al-Qur'an zama za Uthman ibn Affan khalifa wa mtume wa Mtume sallam Uthman ibn Affan alipoona kwamba kuna ikhtilafu ya qiraat masahaba wamechukua vilivyoandikiwa Qur'an hawa wamechukua ngozi, hawa wakachukua makuti ya mitende, kila mmoja wakatawanyika masahaba kwenda nchi mbalimbali kwa sababu ya futuhati alislamia. Uthman ibn Affan akaonelea awakusanye wote hao katika mushafu mmoja. Naam, akawaita masahaba wote waliochukua ngozi zilizoandikwa Qur'an, waliochukua nini, akawaita ili kuja kufanya msahafu mmoja, almushafu aluthmani mpaka leo maneno ya Allah yakakusanywa katika msaafu mmoja katika ahdi Uthman ahdi ya khalifa Uthman ibn Affan radiyallahu anhu sababu ikhtilafu alqiraat tofauti ya visomo walivyokuwa masahaba kila mmoja akachukua kisomo chake akenda zake Sham huyu mwingine kenda Yemen mwingine kenda wapi Uthman ibn Affan akawakusanya akaweka msahafu mmoja ndio huu mpaka leo al-Mushaf al sasa ndugu zangu Waislamu, masahaba hawa, makhalifa hawa, Mtume sala salam anatuambiaje? wa alaikum bisunnati wa sunnati alkhulafai rashidin almahdiyin min ba'di, kamataneni na sunna zangu na sunna za makhalifa hawa waongofu baada yangu wenye kuongozwa kwa Mtume sala salam amekutanisha sunna zake na sunna za makhalifa, hakuna bid'a hapa makhalifa hawa masahaba hawajafanya bid'a ni sunna ambazo mtume ametuamrisha tufuate sunna zake na sunna za makhalifa wake na hii ndugu zangu waislamu ni waad ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kuhifadhi maneno yake lakini pia ya kuyakusanya maneno yake yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidhun ويقول تعالى إن علينا جمعه وقرآنه sisi umeiteremsha Qur'an na sisi tutaihifadhi Qur'ani isipotezwe tutaihifadhi Qur'ani isibadilishwe inna alaina jam'ahu wa qur'ana ni juu yetu kuikusanya na kukufundisha yeye Muhammad kwa hii ni wahdi ahadi ya Allah ya kuikusanya Qur'an masahaba makhalifa hawa wakaikusanya Qur'ani mahali pamoja mpaka ikatufikia sisi na mtume anasema la tajtamiu ummati ala dhalala ummati wangu hauwafikiani juu ya upotevu kwa masahaba hawakupotea wala kufanya jambo la bid'a wala kufanya jambo la upotevu la kukusanya Qur'an ayuha mubtadi'a fahamuni enyi wazushi ndugu zangu waislamu namalizia msururu wa khutba hizi kwa maneno ya Imam Shafi'i rahimahullah al-Muttalibi yaqul law anna rajulan tasawwafa min awwal an-nahar لم يأتي عليه الظهر إلا وجدته أحمق نرديه نمنكو الإمام الشافعي رحمه الله يقول لو أن رجلا تصوف من أول النهار لم يأتي عليه الظهر إلا وجدته أحنق لو متيوت لو أن رجلا لو متيوت أنجي كتك وصوفي أسبوه هيفيكي ظهوري كواكي إسبقوه تنفتني مكمبافو narudia lau anna rajulan tasawwafa min awwal an-nahar lam ya'ti alayhi dhuhr illa wajadtahu ahmaq alimamu shafi anatuhatahadharisha kuingia katika usufi ni wapumbavu na mnukuu imam shafi si maneno yangu ndugu zangu waislamu kwa hiyo imam shafi anatutahadharisha na usufi wacheni usufi ayuha sufia nasallu maula subhanahu wa ta'ala بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من كان في غير الحق وهو يظن أنه في الحق فرده إلى الحق ليكون من أهل الحق وصلى وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين